Yeah. Yeah. Swiftly on the beat. Sauce. Nandito ako para mga sar na mga bobo Mga tulongi sa akin sasakit ang mga olo Walang respeto parang hindi nagmano sa lolo Ganyan ako kaloko, wala rin akong modo Alam nyo ng subok pero gusto pa rin matesting Parang mga bata na gustong makipag-wrestling Baby pa kayo, tulog muna yan ang best in Spada ko katana yung spada nyo pang fencing Ano masakit, huwag nyo nga akong tinatry Ako yan Bibulo tama nakangising Nakatitig ng lilisik Walang awa Gusto mo kong pabagsakin Na nanaginip ka pa yata <laughs> Tulog ka pa bata <laughs> Huwag kang lakas tama <laughs> Kaso daw si Clissy Puro kayo mga joke Pre nakakatawa Kung magbabanta ka dapat yung nakakakaba Pag sinipa kita pre magmumukha ka pa ah. Kasi di mo ako kaya boy Oh wag ka nang umasa boy Lalo pag bunganga ko nag-aapoy Di mo ba naaamoy Kung bakit kanila Ayaw kanilang kasama boy Kayong mga peking chika chika slim shady May gatas pa sa labi Kutsa kutsa lil baby Pag ako naglabas Oh shit oh shit Basic Mapapasabi ka na lang na pare shit's crazy Ako nga pala yung gagong pinagagalitan mo Eh kaso nga lang idolo ako ng kaibigan mo Hindi mo to mapipigilan kahit pagsabihan mo Di makikipagpi sa'yo kahit na bati na bro Eto na yung puki ng ina nagwawala na sabog na sabog kahit policies Kasta kasi yan eh Gagawin lahat para sa issue makasabit Yung mga may galit, mga walang talent Aha! Di pa ako tapos Akala nyo kaya nyo mapatigil si Dasos Mas lalong nanggigigil to lalo pag di pa os Di ganun kasikat, at least di ako laos Ako ang dahilan kung bakit nandiyan kang gagawa Kaya wala kang karapatan na maging suplado ha ah. Pinagbuksan kita nung pinto ay sarado na Kaya pag dumating ako dapat magmano ka Magmano ka <laughs> Magmano ka! Bitch! Sas! Yeah. <laughs>